بسم الله الرحمن الرحیم درس 17 هم المفعول به مفعول به عوامل المفعول به ثمانیتون عامل های مفعول به چند تا میباشند؟ هشتا و هی الفعل اسم الفعل اسم الفاعل امثله المبالغه اسم المفعول الصفة المشبهه المصدر و افعل تعجب میگه عواملی که عوامل مفعول بهی هشتا میباشند عبارتند از یک فعل دو اسم فعل سه اسم فاعل چهار سیغه های مبالغه پنج اسم فاعل مفعول شش صفت مشبهه هفت مصدر هشت افعال تعجب یعنی اینا مفعول بهی دارند اینا مفعول بهی دارند خب عامل المفعول بهی الاول و هو الفعل عامل اول مفعول بهی و اون چه فعل است یعنی در این درس اولین عامل مفعول بهی رو توضیح میده که همون چی بود فعل 113 ما هو المفعول به مفعول به چه هست 114 متى يكون للفعل مفعول به چه زمان فعل مفعول بهی دارد 115 ما هی مرتبه المفعول به رتبه مفعول به در جمله چی هست 116 متى يحذف المفعول به چه زمانی مفعول به چی میشه حذف میشه 113 المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل مفعول به آن است که واقع شود بر آن فعل فاعل فعل فاعل بر آن واقع شود اون میگه مفعول به مانند برد و قلما تراشید شاگرد قلم را اینجا کار فائل که تلمیز باشه روی قلم انجام گرفته پس قلم میشه چی؟ مفعول به نه دیگه تلمیز میشه فائل چی کسی تراشید؟ تلمیز تلمیز میشه فائل این فعل فائل این کاری که تلمیز انجام داده بر روی چی انجام گرفته؟ بر روی قلم پس قلم میشه مفعول به فوائد المراد بوقوع الفعل عند النحاة وقوع النسبة في الخارج من الفاعل ولذلك كان زيدا مفعولا به في قولك ما زربت زيدا كما أنه فاعل في قولك ما جاء زيدون بحر میگه منظور أزواق شدن فعل در نزد نحوی ها که فعل فاعل گفته بود بر اون انجام بگیره بگه منظور از واقع شدن فعل در نزد نحوی ها واقع شدن نسبته واقع شدن چی؟ در خارج از فاعل به این خاطر کلمه زیدن مفعول بهی هست در این جمله ما تو زیدن نزدم زید را نزدم زید را خب درسته ببین اینجا کاری روش واقع نشده ولی این نزدن به کی نسبت داده شده بر زید بر کی بله مهم این یعنی یه موقع ذهن نره رو این که کار عملا واقع بشه تا اونو بگن چی مفعول بهی تا بشه بگن فائل بلکه بحث بحث نسبت است بحث بحث چی است نسبت است خب اینجا ما میگیم نزدم زید را نزدم کی را پس زیدن میشه مفعول به چی بگیم ضرب تو زیدن چی بگیم ما ضرب تو زیدن زیدن میشه چی مفعول به نزدم زید را خب من میشه فاعل زید میشه مفعول به زدم زید را زید بازم میشه چی مفعول به کما همانطور که در این جمله موقعی که ما میگیم ما از زیدون نیامد زید اینجا زید چه هست فائله چون ما نیامدن رو به زید چیکار کردیم نسبت دادیم دو المفعول به اما ظاهر نحو حفظ الطالب الدرس مفعول به یا اسم ظاهر هست مانند حفظ کرد طالب درس را که اینجا درس اسم ظاهره اینجا مفعول به ما اسم چیه؟ حفظ فعل ماضی مبنی بر فتحه الطالب فاعل الدرس مفعول به منصوب علامت نصبش فتحه پس مفعول به یا اسم ظاهر است و اما مزمر نحو الها و ایاک من قولك العلم اقتبسته و ایاک اعنی بله پس یا سریح هست مانند مثال قبلی یا مزمر هست مانند کلمه ها و کلمه ایاکه در این جمله العلم اقتبسته علم را اقتباس کردم خب اینجا هو مفعول بهی محلن منصوبه العلم هم که خب میشه مبتدا یا میشه البته ولش کن فعلا بحث اشتغال هم میشه آوردش ایاک اعنی خب ایاک اعنی اینجا ایاک مفعول بهیه تو را در نظر دارم تو مورد مراد من هستی بله و یکونو صریحا پس یا که اینجا مفعول بهیه اعنی هم فعل مزارع است مرفوع علامه طرفش تقدیریه فائلش انه مستتره وجوبا و یکونو سریحا کما مثلنا میگه یا سریح هست مفعول بهی مثل هایی که تا اینجا کار زده شدند و به سریح یا مفعول بهی در تأویل سریح هست مانند و انک قادم خب اینجا عرفتو انک قادمون دانستم همان تو میایی دانستم آمدنت را دانستم چی؟ آمدنت را اینجا انه با کاف با قادمون اینا میشند بله در تاویل مسترن چون این انه مستر میکنه دیگه سلش رو نه بله عرفتو قدومکه آمدنت را دانستم پس در تعویل صریح سه يجوز ان تدخل على المفعول به اللام الجاره زائدة لمجرد التأكيد در فائده شماره سوم میگه جائز است که بر مفعول بهی لام جاره زائده وارد بشه جائز است که بر سر مفعول بهی چی بیاد؟ لام جاره زائده بیاد فقط برای تأکید کردن فقط برای چی؟ مانند لزید لز یا لزیدن زربت لزیدن بله لزیدن زربتو زیدن مفعول بهیه زید رو زدن ولی روش لام جاره اومده است و لفظا اون رو چکار کرده مجرور کرده محلن منصوبه محلن چیه؟ چون مفعول بهیه چون چیه؟ مفعول بهیه میگه و تسمى لام تقویه اینو بگه لام تقویه هم گفته میشه لام چی؟ تقویه یعنی اصلا قوی بودن قوی کردن چرا لانها تقوی عاملا ضعفه زیر میگه عامل رو تقویت میکنه که ضعیف شده اما به تأخیری یا به خاطر تأخیر آمدن عامل ضعیف شده مانند هدن و رحمتا للذین هم لربهم یرهبون لربهم یرهبون اینجا یعنی یرهبون ربهم یرهبون خب اینجا از اون جایی که عامل بعد از اومده به تأخیر اومده اول معمول اومده بعدش چی؟ عامل میگه این لام اومده تقویتش میکنه چیکارش میکنه؟ بله به این خاطر این لام تأکید رو میگن لام تقویت اول کونهی فرعن فی العمل یا به خاطر اینکه در عمل کردن فرع هست در عمل کردن چه هست؟ مانند انت فعال انت لما تريد انت فعال بله همانو تو انجام دهنده هستی لما تورید برای آنچه که میخواهی که اینجا ما مفعول بهی هست و هی لا تتعلق بشین اصلا میگه این لام لام جاره زایده متعلق به چیزی نیست این لام زائده متعلق چون جار و مجرور متعلق به چیزیه دیگه ولی میگه این متعلق به چیزی نیست بله چارده یکون للفعل مفعول بهی متاکان متعدیان میگه فعل مفعول بهی دارد هر متعدی باشد فعل چه زمان مفعول بهی دارد؟ متعدی باشد مانند صبا الساقی ماءن ریخت ساقی آب را آبی را خب اینجا صبا فعل متعدیه فعل چیه؟ ساقي فاعلش مرفوع علامت رفع زمه تقدیری ما ان مفعول بهی علامت نصبش هم فتحه علامت نصبش پس فعلای متعدی مفعول دارند مفعول بهی فائده اذا حذف المفعول بهی وكان الغرض اثبات الفعل لفاعله من غير تعلقه بالمفعول نزل المتعدي منزلة الفعل اللازم فلم يقدر له مفعول نحو هو ينظم وأنتم لا تنظمون بالي خب در اینجا میگه زمانی که حذف شد مفعول بهی زمانی که مفعول بهی چی شد و هدف هم همین بود که ما فعل و برای فاعلش ثابت کنیم فعل و برای فاعلش چکار کنیم و نیازی هم به مفعول بهی نبود فعل ثابت بشه برای فاعل بدون اینکه تعلقی به مفعول بهی داشته باشه اون فعل متعدی به منزله فعل لازم قرار میگیره و مفعولی دیگه براش مقدر نمیشه مانند هو ینظم و انتم لا تنظمون او نظم میتواند آه؟ و بله او نظم میدهد یا میتواند نظم بدهد و انتم لا تنظمون اما شما نمیتونید نظم بدهید توانایی نظم دادن نزد شما خب اینجا دیگه یعنی ینظمون درست فعل مفعول متعدیه ولی به منزله فعل لازمه بله دیگه مفعول بهی ما برش مقدر پانزه الاصل فی المفعول بهی ان یؤخر عن الفاعل ما لم يفض تأخيره عنه إلى اخلال لفظي او معنوي فيقدم عليه كما عرفت في باب الفاعل میگه اصل در مفعول بهی این است که بعد از فائل قرار بگیره بعد از چی قرار بگیره؟ تا زمانی که البته بعد از فائل آمدنش تأخیرش از فائل سبب خلل لفظی یا معنوی نشه اگر سبب خلل شد اون موقع قبل از فائل میاد همانطور که در بحث فائل اینو خوندی بله پس اصل بر این است که اول فائل بیاد سپس مفعول بهی مگر که خلالی لفظی به وجود بیاد که در اون حالت اول مفعول میاد و بعدش فائل بله یکی از حالت این بود زربک زیدون اینجا مفعول بیه ما زمیر متصله زمیر چیه؟ دیگه نمیتونیم بیاریمش بعد از فایل شانزه یحذف المفعول بیه اذا دلت علیه قرینه بینه میگه حصف میشه مفعول بیه زمانی که قرینه آشکار بر این چیز دلالت بکند یا جوازن حصف میشه مانند و زیدون فرتوا زید نوشید پس سیر شد اینجا که زید نوشید مفعول به ما حذف است شرب زیدون الماء نوشید زید چه چیزی رو سیر شد ولی دیگه نیازی نیست که ما ذکر بشه چون قرینه وجود داره چون قرینه فرتوا پس سیر شد و اما وجوبن یا اینکه وجوبن هست میشه مانند تو و افادنی الصدیق افدت و افادنی اینجا مفعول بهی افدته هست چه هست؟ اینجا بله وجوبا حسب شده چون اینجا به مابعد برمیگرده چون اینجا به چه کجا برمیگرده؟ بله فوائد أب المفعول به خليق بالذكر لكونه مقصودا في المعنى لاتمام الفائدة در فائدة ميجي ميجي مفعول به شايسته ذكر است زيرا در معنى مقصد است زيرا در معنى چه است مطلوب مقصود است زيرا فائدة رو كامل میکنه ولكنه اما قد يحذف اذا كان معروفا اما حس میشه زمانی که مفعول به معروف باشه مانند در اون مثال شریب زیدون فرتوه ها آره معروفه میگه اینجا خودش که چی چیزی نوشده؟ یا مثلا راعت الماشیه چریدند حیوانات خب مشخص اینجا که همون عشب هست همون چیه؟ گیاهان هستند پس میگه اصل اینو که ذکر بشه ولی گاهی موقع به خاطر معروف بودن مشهور میشه و قد یحذف ایضا طلبا للاختصار و گاهی حذف میشه به خاطر اختصار به خاطر اینکه مختصر بشه به خاطر چی کوتاهی مختصر بودن مانند یغفر الله لمن یشاء میبخشد خداوند و چرا میبخشد از ذنوب لمن یشاء گناهان را ها که مفعول به اینجا به خاطر اختصار هست شده إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تراها بالتفصيل في كتب البيان و به خاطر علتها و اعتبارهای دیگری که به شکل در كتابها بيان اونجا بيان شده عند در بحث بيان در بحث بلاغه در قسمة بيانش اونجا ميگه علتهایی رو كي مفعول به حسب میشه بشكل مفصلي بيان شده این مسألة دو قد يحذف عامل المفعول به گاهی موقع عامل مفعول چی میشه حس میشه اما سماعن این حس یا سماعی هست مانند اهلا و سهلا ها که اینجا فعلش اینجا عاملش چه شده مانند موقعی که طرف به شما میگه اهلا و سهلا یعنی اتیت اهلا و وطعت سهلا ها خوش آمدی آمدی رو دیگه چکار کرده حس کرده یا سماعی هست و اما قیاسا هست یا در قیاس یا قیاسی هست یعنی به شکل قیاسی تو هم میتونی حذفش کنی در چه جاهای قیاسی هست میشه یکون و ذلك و این حذف شدن قیاسی عامل هم یکون جوازا یا جوازی هست فی جواب الاستفهام در جواب استفهام در جواب استفهام به شکل جوازی هست میشه مانند زیدن تو میای عامل رو حذف میکنی میگی زیدن در جواب کسی که از تو پرسیده من ضربته در این استفهام که کی, رو ز... کی تو رو زده یا تو کی رو زدی نه تو کی رو زدی چون مفعول بهیه تو کی رو زدی تو دیگه نمیگی ضرب تو زیدن مستقیم میای میگی زیدن مستقیم میای چی میگی عامل رو حذف میکنی اینجا جوازن حذف میشه پس عامل یا سماعن حذف میشه یا قیاسن و قیاسن یا جوازن حذف میشه مانند جواب استفهام یا وجوبن حذف میشه در بحث اشتغال در بحث چی؟ که اونجا وجوبا عامل هست میشه در بحث ندا هم به شکل وجوبی هست میشه در بحث اختصاص هم به شکل وجوبی خصف خواهد شد کما ستره همانطور که در درس های آتی خواهی دید اینا در بحث های جلوتر خواهند اومد خب